Esperanto accelas plurlingvetson. Ce plurlingva homo, la diversae lingvoi trovigas en plurai lokoi de la cerbo. Do shanjo de unu lingvo al alia signifas salton de unu loco en la cerbo al alia. Ciu tiu salto causas suffice grandan penon, au ciu gi relative facile funccias, tio dependas de la rilato inter ambau lingvoi. Se ili havas multain similain traitoin, tiam la salto ne estas tiom granda, ol se la malsamezzo inter ambau estas grandega, exemple inter Europa lingvo cae la Cina. Do estas suffice facile salti de unu latinida lingvo al alia, dum exemple la salto de la germana alla hungara estas tre granda, char la hungara tutte mal similas alla germana. Cai la regado de du au ec tri, quar lingvoi, ne venas de si mem. Lerni duan au trian lingvon ja signifas plei ofte grandan penon. Depende de la similezzo au mal similezzo de la nove lernota lingvo, alla iam lernita lingvo. Cai, dum la unuan lingvon oni lernas quasau ludante, la duan lingvon oni aciras plei ofte en agio, ciam la lernado devas ocasi pli sistemetse, cai tial lingvo, ciu habas tre sistemetsan strukturon, pli facile fixigas en novae locoi de la cerbo, ol lingvo, ce ciu structuroi estas appenau ec coneblai. Dependas ancau de la intelligentezzo de la lernanto, ciu tiu ec cono de structuroi funccias gate cae rapide, au ciu restas daura nebulezzo rilate al tio, cae dependas ancau de la qualito de la instruado. Iu pli persona cae individua estas la instruado, des pli bone eblas reordigi la cerbon de la lernanto por la nova lingvo. Rilate al sistemezzo, arte farita lingvo havas grandan avantagion, compare cun naturae lingvoi, cae tio validas tutte clare por esperanto. Gi estas tre clare cae unuetse strukturita, cae ne devas porti palaston de contraudirai reguloi do gi ebligas rapidan cae gis fundan lernadon cae applicadon. Cae esperanto estas ancao vera interlingvo, nome gia structuro estas peranto inter diversae lingvosistemoi, cae tiel esperanto estas ancao ponto al aliae lingvoi en la homa cerbo, gi firmigas la ecconon de la structuroi de la unua, la gepatra lingvo kai gi montras la voion al novai lingvoi. Esperanto havas pruvitan propedeutican valoron. Post la lernado de Esperanto, la lernado de aliae lingvoi pli faciligas. La successo pri la lernado de Esperanto stimulas la curagion al lernado de pluae lingvoi. Rilate al lernado de la Angla, la situazio ja estas inversa. Gia lernado costas tiom da forto streccio, che por plei multai homoi la emo lerni pluan limbon traste falas. La lernado de Esperanto povas revecchi tiun emon. Tiel Esperanto accelas la plurlingvezon de homoi. Do esta senso have, lerni Esperanton ec se oni ne povas vaste applici gin, quancam tio, ja helpe de la interreto, hodiau, eblas pli cae pli. Al tio ancau la esperanta retradio contribuas.